Maduco es el choque, todos los cabrones navegando en el bloque y un combo alterado pa' que no se sofoquen. Toda la gata loca coloca con el toque, siempre el cabronao hay malo. Es una placa, tal enemigo raca, tal la paca el chaca, voy con el físico la chapa en el está toda tan desacata, puesto de perico con la disco con el rata. La calle bota fuego, me fui pa' la avenida, Me saco en el carro que vamos pa' la abadía, yo con el hierro como se debería, haciendo beliquero, estoy jalando porquería. Tu pala del carro que le para el tiempo, activo y a putazo con el lema 200, en ready mi manito, esto empezamos de cero, vino con el bilardo, lo dejamos villero, este si no y me sea Le guardo un desvarío para que la vea. Activo con los míos, vamos a la guerra. Que el choque, todos los cabrones navegando en el bloque Y un combo alterado pa' que no se sofoquen Toda la gata loca coloca con el toque Siempre el cabronao es malo, no lo placa, El enemigo está la paca en el está Voy con el físico flow mediterráneo está La chapa en el está todo tan de saca está Puesto de perico con la disco con el rata puse a bailar cochino. Pa' que no va del barrio de la paz trayendo vino. Estoy arrebatado, parezco un palestino. Pa' soltarle la chota, otro el clandestino. Te gusta toda la trampa que da. Mi loco está motivo, saludos para el tribunal. Todo lo malo conocido, suple lo bueno que va. Para la maduca del choque Todos los cabrones navegando en el bloque Y un combo alterado pa' que no se en Toda la gata loca coloca con el toque Siempre el cabronao armado modo foco ah. Vienen psicopatao' un rollo psycho, flow latino mediterráneo con el bilardo placa, tal, placata, los enemigos tal, la paca en chacata, voy con el Luis y con mediterráneo guacata, la chapa en el tacata, todo tan de sacata, puesto de perico con la disco con el ratata.